иккемеш шаврам. Юганжы юппинче, шүлліту түбінже, шүлліту айкинже пызықмар, мар курынат пірзала. Шавзала вежінже, чугын жол шумінже пызық шүрт евышран, калбаки калайран. Шав журда вокзала каялла илмелі. Илмезен каялла шабышса вилмелі Юр жывать, пыр жывать, утлы жумыр жывать, пирін жар херлі жар тұшмана ғывалать. Калажать пулемет, ятлажать миномет, автомат хаямат хаешне хойдавать. Пірюксе, пірдырза, пірчупса пішкінзе, бады дышса вілмелле абышса, южынат парибір салана вокзалам. шы шытуссе малалла, малалла, эбілдеді приказ вокзалда булмала. Пулужу келечень ман ундах юлмала. Керхигун, хаяргун, куш кущулли, аштабыр чәрі Аштабыр шын вилли. Шабы ташта, аякра, аякра, эбяк вокзалда. Кандыкра, лакра, кашни кандык пәр залдак, ик салдак, ыйтса пурныш пілмес ас ялда. Ял бужах, пуш пужах, ништа жук чыречун. Урамра пір кужак, кужак шеш тупнугун. Кам біледюн десне, тегура, тегавак, Эп пәлзе унасне ун патне шулдывап. Эп тыдап Ачашла баллымба. Сывалза тескеме хыналап ынзыба. Курнать кандыкран урамрам мен бурли. Кандыки ванчыкран хылхыра шил юрли. А кудать урамба кывак карчы кудать. Хурланан хурын басымах не волдубать. Хурланан хурын зем. Хурландар жеш сире. Ыштаға зем, тармалары шіре. Ман үзейчі жатсем, хұрын бек яштага. Халяшта живезем, кам білет салдага. Тень жеш утра хурланан хурынла, Тень пуш ходиш ютра, шабышса патырла. байына жар, ударми михер ұдайды. Калашар палашар калаш мачун хужать. Шагызары беге унын хері екен, ашшыбек амышбек партизанка екен. Вокзала хер керейд, херін амыш керейд. Те суран зұрныбе, те шыржа небе, туз кужагым ерейд, шиндавра шешшүрейд. пересетель бе ділбе Иберзав на хере, шыппанрақ тем қалайд. Херека ередуқса, амаш юл жыпықса, Шулым рияш сене тусыне юшсене сетпелес лаза ашсымақ қалаза. Хына бұлар айтсем, шағаш сетпе. Таврынзан дашманзем, туразамыр хешпе. Эстрелзем узалзем кешвеше шитмелле, аллырды бұжалзем, шабы жо кетмелле варман варинче, урна кашкар урать. Ышта мен бүрене манан херім курать. Пәлніне күрніне тус ежа пілдерет. Чөнжіре хушнине мұскава жидерет. Чан радист кывылман. Шарбала жығынать. Былгаларе дашман юн бала жығынать. Шавынбек чәне рак паян темінле. Хереме хыбар не білмілі. Ол білгер жібере пич харушы хыбар. Хыбар гилні ербе вармана шул хыбар. Варманда немешсем шірлензе питлензе, хал вырташ пульвезем тубыран тіллезе. Варманды немешсем ялама кемелле. Аныш сен әшесем чынымай илмелле. Тышмана тангертме, Алуран шугиман. Тел Қранат биме, гранатсем шугиман. Шеш пожалым пайда, шак мача жиінже. Хадырлерім елтақ күш хупман кашсенже. Шаплажиш калама алгерей тазанне, эпығап салана, волбудать вудашне. Куранать кандыкран урамра мэнь бурри ванча кран хылғыра шил юрри. Эптуға бұрама, херюгейт манума, хержинчи зурана эппушладып шықма. Суранланны херей эпкерей деп ятса, ибертаны жәрі неймі шитрі чупса. Пыр жывать, юр жывать, вутлы жумыр жывать, манын еш паттыр еш шіленбе калажать пулемет, ятлажать миномет, шаваба жулны бек автоматым жулать. Тек тамаша гранат гранатсем вал йодать, хер дүссе азапне ахлатмазар чыдать. Юдилет салана, вокзала илеймеш, шундарас ялана ютманма білеймеш. Шундарат пірдізе юд ютсем, вот хыпса юнышсе теп пулашы ғызем. Салдагай бере хуржыран жыратман, Пулелек нежерей вилемрен хыдылман. Чатма булна, чадан, етмабулна, булна, ядан, чуттенжен ужине варшызене запне. Шыржывна юрацан, аманзан даудан, ташманар гадан, эмерсыва юлан. Ак аманать, ак тепри, халь тепри, шулымра кам жунать, унан жук вилдапри. Шабы Эпларап хержумне. Сарбегем, войылзем, ну пақса манжынем. Бұрынны пит кураси курасы ну май ташмана деп тума, хабартрае сывал. Сывал замчытеме, ивармар, пит анзады. Шамылмар вейілме, вилесле аманзан. Шуны чейінда мақра, шафашар да вилер, шыршывра халықра, ұры ятшы жилер. Шахер өзім ақпа хербеге, вөйлет, калажат юманба, калажат тейтлет. Эпрамаш дезе білдірет юмана, даштан туба перзе тустарать ташмана. Рацыне херды дать, калажат хыбарлать, Жабышма чун ыйтать, алпажа лавырлать. Ангулянырать сем, ушқын баюлнинбе. Кеше килеш тусем, шендері жүлібе. Инжих мар перендейм партизан юлдашсем. Партизан жарынжен дұқсатар жеш ютсем. Шу кебір пачен мар, пиренбе перен шар. Рацене хердыдать, калашать, хыбарлать, Шабышма чун ыйдать, алпыжал авырлать. Тышманзем аштыне пӹлдерзем, сестерзем, эстрелзень эшкерне тустарзам вештерзем. Шаблажеш каламаль кереч хірбеге, кешвежех вудама ағырат тюгеть. Я гужать алранда алла, илеймеш юнды ют, пӹчӹкшеш вокзала. Аманать азанне не гранат семьятнымай, тухма жук ун батне, жук шулыма. Кам же, кам маграть палтырда Кам же кам кышкырать, кереймеш вокзала. Кукужак, туз кужак ачалла шын беге шуғырза пілдерет кне, азанне шунныне, хай кужак, туз кужак шулымра нене. Ют переть, потереть, узыма ежыма, Хай югеть, хай велеть, шабышса андықса. Вай бугать вал, пугать, вот такса, юндакса. Вол жутлать, шухышлать, келдуза теп туза вокзала ежынма. Керхигаш, севигаш, вот жынма. Ак пірі аманать, ак хальдепри, Шулымра кам жунать, унын жук вильдапри. Кам хыдар тірбере рень там экран. Пырағатып хере шулымри Сан Санпигем хыжинжен эпсигеп тулалла, эппиге шумінче шумінчех пулмалла, епрлепет мелле, етелей кетмелле. Эпхере седерзе, танамаше дерзе, танилейдеп ташта, те уйра, те ялда. Тубызем тулашса, кесредеш таврана, шолы жырца тарышса, эпшіға сурана, эпаманна булинь. Шулдыда фармана, Шын засы, шын гулы илденет пек мана. Хергулать, калажать, теманба, тагамба. Калажать, ятлажать, те оспа, те э промашка, юман, э промашка, юман, э фарман, шивырман. Калажать оспала, не білгерет. Оштага, ышталла, шавында бердерет хай хужа варжыра, варжызен турли. Он жилли пить кра, пить хаяр он юрли. Он юрли, кам юрли, хамыр вырыс юрли. сем вайларан, вырыспа досларан, халах сем тыткындри журазем. Юрлазам, калашсам турли, чун юрли. Пиренден мар хамыр жар, вутлы жар, Шаргалать шабжар, ташманар гадар. Сарьевел духичень, хамржар жидичень шагында кашты Войбухса Вой бухса шерга валаван инге креду спурри. Варадать ыйғымран херзасси, хер юри. Тюбере шалдарзем, шер жинже шалдарзем, Шивыхри шылдыра, пілітре аншыра. Еп санбайына жар, есманбайына жар, палла жар, тусла жар, юраца ебанза піржінбек бұрынар. Шылдырсем шунна чух, шурхига шуды чух, юрадасым келейді, бұрынасым келейді. Юлдажатын лаза, кенгереп тухыжа. Инжетри чун завны кужымран чал бұғадь, Таврын деть хвартырақ фашиста деп туза. Манюрадовым дейт шавшавақ таптаза. Манюрадовым дейт нихыжан сүнес шук. Шынес шук вышташман юраду вудлачух. Играть савнадуус. Играть валкеле, Тавранасам гелеть, юрадасам гелеть. Тавранасам гелеть. Юр юрласам гелеть. Саваласам гелеть. Пурнасым келет. Пурныжа юратса, чыржыва юратса, ютшірде юнтықса, Эбі тухрым вұтран. Анене мағыртма, тыван баділ бұлма, савнырин уйрылма, Эбі келдім ютран. Пәр сыммақ, пәр юмах хужаймар Аттибығыры бірмай мандине, Ангулян чатте ан ерземчанне, варжыранып шапла тухныбе келнебе, суранланны бір шыршыва савныбе. Кеш сывадя шыршыв, хыячин суранне. Сыватай мячам санжинчи сурана. Санажу суранне сан анню Эс шухатрын булзан аллуна урна, алураша да шук, алура вырне. Түререн галаган тыванне юрайман, Тюрибе там тамықран храман, калажар гай пинчере жунна енне, тонлазам итлезем, ваттызен смахнем. Шавазем туптаза, Шынзіне варатса, ялешкая улага улыға ұтшылма. Кележа азатса, кас ешна азатса, эзе ёлан тачен, кіл хуралі бұлма. Шул жетсен, кәр машин ба керлізе, ял ешту хешуллен тыр тыр вырма, ларын келге кунлаза шырлезе, Аулы жүк қағайсан, не вырма, не шырма. Юріксен, ларзан шуна жүлі бұлзан, Ял ешкая галех вырмана армана, Вуд пәтсен зеветсен, шимеша гар пәтсен. Ожатма таратма әс мана. Те, ватты жетнерең, атте, сасы жетнерен, калаймаре атте махне. Те ұтла кетнерен, те салдақ жетнерен, кастюш пұхры пырмайман жіне, ман енне. Атене ебатма, кастюжа ебатма, Тупан маря смах шаврын маре чілгем, Епшін бұлдым тезе жандарза речу номра чунымра шекленмере ем. Ураран бушлаза çамкана жидичень, Бенсембе чытны не не хам аттем замахне, хам аннем хуйхине, чыдаймарым була, булат. булать. Кележа мағырца, кас ежа хуйғыртса, тухса вәштен пүртрен, кушан күртір дезе. Суранланны куча кушүлбе жаварса. Сары ерзен жопчык сензасыне итлезе. Эпшүрерім херде, эпшүрерім ирчен. Шурым бұш келечен, сары кевелдуге кечен. Алыма жуғатса кучыма хыварза, Шаршыва пурныжа рейн хыдарза, Эбе келдім келе тышмана жіндерзе, Вилеме жіндерзе, хамгуна бедерзе пічігрін ачаран. Шум жумлан чухне, ты талбижен алама чепетсен, эптратам кетсе апазен жумыхне, умам ребижене шумламашкан Апамзем емаксем, эспір ұвал дезе, ачажа еважа мана. Хызембек вренсе, әшлізе үстерзе, сывылық сунжеш мана, шендерме мана жидензен. Калым буладын валя. Дейзе вежемрен вырштарачыш чешвізем. Шидін мезырына акам білет, кам галать. Унчухне журалман шабынас вамзем. Юрлаза калашса, кашма урла кашса, шырлана каяган, шырларан келеген, Черене жуна матыткана елеген пегезен утыне тіррине тірлеме. Шухыба әмәтпе инжиде ерлеме пиржіне піржінею шуғышлаттым че әпчен художник пулма. Хал художник пулма. Куш хывачы юлман. Чуптарза, тарза, ывынзан уттарза. Келдене гайаган, келдерен келеген, Вайра улахра ашкынма білеген, дегет сен, чемірт кушлы ерзен, ұрасна шухышсем, ұрасна әмәтсем. Врензен жидензен шухыш пулны берде, тракторист, агроном, профессор булма, тандашсем шулам шулым на жерде, кас ешран тус ешран пір юлдаш та жукман. Инжетре, инжетре, шәр жунать. Шәр ерейт, тұшмана жіліне. совет шәр ерлейт. Манлы разы вара келімре пұжысса, Булаймай шичынах шинзембек оступса Сывлым зыпны ербе, тіл булат пір ербе. Вагилет вештерзе, лажине штерзе. Эз аржын, аржын мар, халезы шур жын ессе каласпек, хуласпек туйнать. маргаль марғал, шіршін, не аржын, унчухне тінгіна шендерю тубынать. Суранланна питьпе, Суранланна кушпа, мастап таван шіржіне шын жине Качча пулна пушпа, салдак пулна пушпа, шапла юлда микен пурнма Шаваза плырбе калаш марым хербе. Тухай марым вая. Юрлай марым юра. Курныш марым кайран. Ни ялда, ни уйра. Тухса гайрым келген, тухса гайрым ялдан. Таврыннадып. Акхаль. Шып вуны жиде шултан. Кайгала яла. Тухкала ере. Шуғышлаты белан, тіл булашын ере. Херегайны юда, эпі юлны ватта. Херені хері үссе кайна деші кача. Тандышсем, тундышсем, тыванзем білішсем, туй тапса кингіртсе, кил тулли шуртулли үстере ача Кун ирдеть, каш келеть, Аттепано күнжул, кунжул күнжул зенде таван пидя ховард ирдеть. Кил ешпа, кас ешпа, ял ешпа ебанма, ішкере жигере юрлаза завынма, кажарзамыр таван, шавырмарм ева. Плеймерм куран, пәл жерде бұрынма, аннене хергензе бұрынма вренце, Эп шүрерім ялдан инжетре инжере. Юрма юрлаза, савынза хурлаза, Кун ирттердім даван шәршінше, пәлетре. Эп уксах, эп чылах, Тақшан ев ват хузах Эп хузақ бұл небе піде шук шүттінже. вранзан, зем жыранзан, Шымыртсем шешкізем бір-бірне жұптызан. Әптелейлі дыван, чылақмар ептыван. Баттыр жын ептыван, жүттін жеумінже. Эп нихшан, шук нихшан ял ешран ютшынман. Тыван ран, тус ешран тарман, ойрылман. Ютсене барынман, ютсембе худшынман. Азаба барынза пушуса бурынза, ялйышсен зен паттырзен тузымзен, ялавбек ятне шаржине үгермен. Инвалид ептезе мағырза жүремен, еп ялан Шул жинже шын жінже, юрымзем савамзем тус ешсен келінже, еп шитмен вырынзем, чвашра пиццагал. Аштабыр, тыван ир, аштабыр, тыван ял, Каш пулзан, каш выртма манын шугим туссем. Ирдырзан шавынма шынгырдишыл гүшсем. Юрлаза ебанма уйгерзем, улықсем. Шырғыра ұжылма вырманзем чатлықсем. Шав-шавах, тыван ял буринжен хакларах. Аппазен зарезем ютринжен тутлырах. Шымыртсен шешкене шубырла шурхи Умымрат ван ял, ұштарақ шыман келі. пахмат пахматы ван ялым жіне. Улыштарны Палаза елмежі уға урамне. Чул жүртсем кермензем, том вырынне. Калашса вырысла, калашса чвашла, саламлаш мана тандашсем пелешсем. Те, Чанах пілменрен, кайманран келменрен, палаймащи кен Ваттызем, веттезем. Халь турца журасла, тулашса ятлашса кетсе илчеш мана хамыр ял еттезем. Етсембе шабышса, урамурлы кашса, Эпшакадып хуллене хам аппаналыкне. Курны пяшалене, сылаймаш пюленеть, тюрлететь я в явлыкне. Калажать мана памағырза хурланза, юмахюн юхач франза юрланза. Эзі кейдім валя, манхажан келеші. Ечінақ, чынжынақ, шулымрақ шүнчіші. Кымырқланжы бұлзан выржыра шулымра, кел бұлза шеклензе ұштала вешрежи эзекилден валя, жан кележі. Тел бұлза жұптыза ыдамне, илежі. Пұрынас четесе шынзімбе кажымра шамырчук курманне, шүттен жеурине, кураяс четесе мұшырба ватлықра миндере дебетсе, чірене дебетсе, епкеде деп шабақ еснуна мұшыра. Ну, керері қапірде, сыра жуге бірде, тедяппа хыдарса шемшетсе кымылне. Пір кере чылана, пір зіге цагайне, хыналас елана вренсе чанне. Эбе чирляппа, жейместі манвали. эзаппа манвалли, анжарли, анжарла. Чир жербе керешсе, дерзе, асты вместе перех, тудан мастым сыра, Курма жеш. Савма жеш келдімебе яла. Те бұлады. Те бұлмаш те бұрхут келесі. Суранландым бұлзан жамрықла жала. марха аляпам, шыр жінже жүресі. Улыпла сывлыға каялла елесі. Эбі шырны зыва, эп хайланы юра, Андерге вулаган отлаши салгуран. Мана лекне сана лекне зуран, савама юрма, суранла тря, куран. Эпларап бір бітшен Хам аппам кіл жұртне ғына чен. Юрма хыйлаза, чвашла юрлаза, шыпчықсем варанза, юрлине бұшлы чень.